Marcianes, ¿eh? ¿qué? Esta noche quiero que el sol te desabroche, por eso en el coche yo te busqué. Tú eres conmigo, te caché, se no fue la timidez cuando me emborraché. Esta noche quiero que el sol te desabroche, por eso en el coche yo te busqué. Tú eres conmigo, te caché, se no fue la timidez cuando me emborraché te, te desabroche, por eso en el coche yo te que Tú querés conmigo te cachete, no fue la timidez cuando me emborraché. Ella es una loca que quiere con el marciané que anda con su amiga y yo con mi Si no perrea, vete, ven pa' que peque, toma chupete, mueve los cachetes. Te vi bailando en la discote provocándome pa' que termine. se está mojándome, se mueve mirándome y yo fumándome un perno. Si me acuesto contigo no duermo, tú eres la cura para este enfermo, loco por vernos de nuevo con menos que el povo sabe eterno. Somos tan aparte que no pueden entendernos, vamos a escondernos del mundo, perdernos. Tu maya quiere que yo sea su yerno quiero que el sol te desabroche, por eso en el coche yo te busqué. Tú querés eres conmigo te caché, se no fue la timidez cuando me emborraché. Esta noche quiero que el te desabroche, por eso en el coche yo te busqué. Tú eres conmigo te caché, se no fue la timidez cuando me emborraché. Esta noche quiero que el sol te desabroche, por eso en el coche yo te busqué. Tú querés conmigo te se no fue la timidez cuando me emborraché. Brr.